مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا اندلی به باغ رزوان مرحبا مرحبا اندلی به باغ رزوان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا ای اندلی به باغ رزوان مرحبا سالها در انتظارت روز و شب بشمرده ایم سالها در انتظارت روز و شب بشمرده ایم پرده بردارم و منور کن شب سن مرحبا پرده بردارم و منور کن شب سن مرحبا بلبل خوشخان باغ مصطفی با ما بخوان بلبل خوشخان باغ مصطفی با ما بخوان قلب های تشن را سیراب و مرحبا های تشنه را سیراب گردن مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا یندلی به باغ رزوان مرحبا سفره دل را دمی به که ما پج سفرای دل را دمی بکشا که ما پل مردیم بر مشام ما رسد تا عطر ایمان مرحبا بر مشام ما رسد تا ایمان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا اندلی به باغ رزوان مرحبا مجلس ما را مزین کن به های سخن مجلس ما را مزین کن به های سخن بشنوی تا دل های پریشان مرحبا بشنوی تا دل های پریشان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا یندلی به باغ رزوان مرحبا مقدمت باشن مبارک چون صفا آورده ای مقدمت باشن مبارک چون صفا آورده ای احزان ما کردی گلستان مرحبا کلبه احزان ما کردی گلستان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا دلی به باغ رزبان مرحبا خاک پای سلمه چشمان خون آلود من خاک پای سلمه چشمان خون آلود من جسم رنجور مرا وصل تو در جان مرحبا جسم رنجور مرا وصل تو در جان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این سن مرحبا مرحبا خوش آمدی در این سن مرحبا مرحبا ای اندلی به باغ رزوان مرحبا رنمای راه دینم مرشد والا مقام رنمای راه دینم مرشد والا مقام بهتری در چشم من از نعمت جان مرحبا بهتری در چشم من از نعمت جان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا ترین سون مر مرحبا مر ابا اندلی سن مر ابا ایسے تاب نا کے آسمان زاہدان ایسے پیر تاب نا کے آسمان زاہدان جانشین مو سفائی المرعبا جانشین مصطفی سرگزار المرعبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرعبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا اندلی به باغ رزوان مرحبا وصف تو که لایق این آمد ناتیز بود وصف تو که لایق این آمد ناتیز بود شوق دیدارم نمود نه تگویان مرحبا شوق دیدارم نمود نت تگویان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا اندلی به باغ رزوان مرحبا مرحبا باغ رزوان مرحبا مرحبا خوش آمدی در این گلستان مرحبا مرحبا اندلی به باغ رزوان مرحبا مرحبا اندلی به باغ رزوان